kadhalika kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia hili litakusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu hutatumia nguvu nyingi katika kutumia akili yako kwenye kuyathibitisha mambo na akili yako uwezo wake ni mdogo kuna baadhi ya mambo huna uwezo wa kutumia akili yako alafu uweze kufikia katika uongofu. Yaani akili yako inatakiwa uisalimishe. Kuna baadhi ya mambo hutajwa kwenye kitabu na Sunna, hakuna ila taslim, ila kujisalimisha tu, na hilo hautaweza ila utakapokuwa katika mfumo huo wa kitabu na Sunna ala fahmi salafi hadhihi al-umma kuna watu wanavyolelewa katika madhahiri zao wanalelewa watumie akili katika kila jambo kwa sababu eti kuna baadhi ya aya zinahimiza watu kutumia akili wakasahau waka kwamba yako mambo ya kutumia akili na kuna mambo ambayo akili ina ukomo wake inatakiwa akili isalim ijisalimishe na haina nafasi ya kuhoji tena hapa na ndio maana itiqad na hawa ndio wale ambao alladhina yu'minuna bilghaib wanaamini yaliyombali yaliyojificha ambayo hawayaoni kuamini ghaib akili haina nafasi katika kuyahukumu mambo kumeelezwa mambo mengi sana kuhusiana yale tusiyoyaona kuhusu Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala majina yake na sifa zake sisi hatuna nafasi ya kumpa kaifu Allah kumkayifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa alizonazo kumpa namna kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa kadhaa au ana majina kadhaa majina yenye sifa kadhaa sifa hizo tukataka kuzileta namna kwamba basi itakuwa iko hivi basi atakuwa iko vile kama ikiwa kajisifu hivi basi itakuwa hivi haitakiwi kwa sababu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ilmu ya ghaibu. Sisi hatuijui dhati yake, kwa hiyo hatuwezi kuzipa namna sifa zake. Tunatakiwa taslimu. Utakapoingiza akili yako kutoka kujaribu, kujaribu kumhukumu Allah tabaraka wa taala, kumwelezea yeye na kumtafakari yeye, utaingia katika dhalali, utaingia katika dhalali na utaingia kwenye shaka na utaiumiza akili yako utayumba utapatwa na zazaa katika msimamo kwa hiyo omba thabati alafu pia vile vile lazimiana na kitabu na sunna kwa fahamu ya salafi salih bifahmi salafi hadhihi lumma kwa utaipa akili yako mipaka yake kuna mambo ya kutafakari zinapotajwa ayatu kauniya alama eh, za kilimwengu viumbe vya Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala hutaja mara nyingine viumbe wake akataja mbingu akataja ardhi akataja upepo akataja bahari akataja mvua akataja miti wanyama vyote hivyo anavitaja ili viwe ni ni, ni, ni, ni ni eneo la kutafakari kutafakari ujue kwamba muabudiwa ni mmoja tu الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم yani vitu kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huvitaja bali mara nyingine hupiga mifano ndani ya Qur'an mifano mbalimbali ya watu waliopita huko nyuma watu wema na namna walivyosimama katika mstari na Allah alivyowalipa wema alivyookoa alivyowasalimisha alivyowapa ushindi kawataja watu waovu waliokuwa na nguvu na dola na utawala na kila kitu na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaangamiza na namna walivyokula hasara وتلك الأمثال نضربها للناس وما illa al-alimun. hiyo ndio mifano ambayo wewe utakiwa uitie akilini sasa, kwa sababu hiyo ni mifano ambayo tunawapigia watu, lakini hawaifahamu hawaitii kwenye akili ile wale ambao ni watambuzi. Kwa mambo ya kilimwengu na historia zinazoelezwa, tumia akili yako sasa uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ikuongoze katika mafunzo, lakini usitumie akili yako katika kuyajadili mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikija masala as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah, usitaki kujua undani. Kwa nini sasa akate mkono Ndio itawezekana vipi akapita mkono? Akili yako haina nafasi hapo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu au kadhalika masala ya, ya, ya mirathi aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين كذلك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد إن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم وسيهوجي قتك آية كما يزي بس قليني ما نمك يبقى ثمن قليني ما نمك يتكى نص قليني ما نمك يتكى ربع لا أكل ياكو يفند السجيه قبل التسليم Kwa hiyo kuna baadhi ya watu kuambiwa eti kuwa huru bwana, tumia akili yako. Kwa hiyo katika kuchambua aya za Allah, katika kufanya kadha, katika kuhoji kuhoji mambo ya ghaibu huko ya manabii na wengineo, wewe simama katika mstari wako, na hili utalipata utakapokuwa umejifunga na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih hili ndilo hii ni moja katika sababu ya kupata hidayah na kupata thabati katika hidayah